Сябры прагучалі заключаныя старонкі аповесці Льва Талстога «Крэйцерва саната». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. У афармленні твора была выкарыстана музыка Людвіга ван Бетховіна, Яна Сібеліуса, Фредерыка Шапена і Пабла Казальца. Гукарэжысёр запісу Яўгенія Бельская, рэжысёр Рената Патака.